Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutupa neema hii akatuhusia na kusema ya ayyuhalladhina amanu taqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na msife na kuondoka katika huu ulimwengu isipokuwa mfanye bidii mufe katika Uislamu kwa sababu anayekufa kwa kisichokuwa Uislamu huyu amekula hasara ya milele ibadallah kinyume na Uislamu kinyume na tauhid ni kumshirikisha الله سبحانه وتعالى والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله نشرك نكم سوزيشا أسيكوا الله سبحانه وتعالى وكم فنساونا الله سبحانه وتعالى كتك تشوتكيله kinachomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Washirikina waliotumilizwa kwao mitume wa Allah alayhim salatu wassalam walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya dua, wakaielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakapoingizwa ndani ya moto wa Jahannam katika yale watakayokuwa wakisema kama alivyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin watakuwa wakisema wakiwa ndani ya moto wa jahannam tallahi in kunna la fi dhalalin mubin wallahi hakika sisi tulikuwa katika upotofu wa wazi wakiwaelekea wale wanaoabudu na kusema idh nusawikum birabbil alamin tulipowafanyeni nyinyi ni sawa na Mola mlezi wa walimwengu wote kwa hakika tulikuwa katika makosa ya wazi الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون kwa hivyo katika chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe waambiwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ukachinja kwa ajili ya sheitani au kwa ajili ya jini ili kuliridhisha umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuchinja ni ibada قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له katika hii aya pamoja na inaofuata Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi qul inna salati wa nusuki waambie hakika sala zangu na vichinjo vyangu na aya ikamalizikia lillahi rabbil alamin la sharika lah lillahi rabbil alamin vyote hivi ni kwa ajili ya Allah Mola mlezi wa walimwengu wote aya inayofuata ikaanza la sharika lah hana mshirika na yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika vyote hivyo ibadallah ashirk dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hatari kubwa iliyoko ndani yake ni miongoni mwa dhambi zilizoenea kwa watu wengi iyadhan billah na dhambi ya ushirikina ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapokufa mja na dhambi hii haisamehe inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya yule anayemshirikisha yeye subhanahu wa ta'ala na madhambi mengine huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe yule anayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa dhambi ya shirk ndiyo dhambi ya pekee ambayo ni haramu kwa mwenye kuifanya na kufanayo kuingia peponi انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه حقيقه يلي ان يمشركش الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى من حرمش يا بيبو ومأواه النار نبي شاك ايكي واني حرام كوينجي بيبو يا الله مكازياك تكوني ناني موت وجهنم وما للظالمين من أنصار na madhalim hao washirikina hawatapata watakao wanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala la yuhabi ahadan fi dhanbi shirk hakuna anayependelewa katika hii dhambi yoyote anayefanya dhambi ya shirki akafanayo atakaa milele ndani ya moto wa jahannam iyadhan billah Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am alitaja orodha ya mitume wake watukufu na cheo chao kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akatahadharisha na kusema walau ashraku lahabita habita anhum ma kanu ya'malun ya na vyeo vikubwa waliokuwa navyo mitume wangu wallahi lau kama wangemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala amali zao zote zingeharibika nisingekubali hata amali moja yao la yuhabi ahadan fi shirk subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqi llah ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هو ينبئ من نهايه لمتم محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك نكو حقيقه لي وحي na mitume waliokuwa kabla yako tukiwaambia maneno haya la in ashrakta la yahbatanna amaluk lau kama utanishirikisha wewe pamoja na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali kabisa na jambo la shirk la yahbatanna amaluk amali yako yote itaanguka wala takunanna min alkhasirin na utakuwa katika wale waliokula hasara hapa duniani kwa kuikosa dini yako na kesho akhira kwenye adhabu ya milele haya maneno aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakaifa bina nahnu ibadallah sisi tutakuwaje ibadallah ikiwa maneno haya wameambiwa mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam na ameambiwa mbora wa mitume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikiria makini ndugu yangu muislamu uzito wa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala utajua umuhimu wa kuishi na hofu ya kuogopea kuangukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala aqulu ma tasma'un wastaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس عباد الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام alipomweka mkewe hajara pamoja na اسماعيل katika mji mtukufu wa sehemu aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwawacha alipokuwa aondoka akautizama mji wa makka kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس Ibrahim alayhi salatu wassalam akauombea mji wa Makka kuwa na amani kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam niweke mimi na watoto wangu mbali kabisa kutokamana na kuyaabudu masanamu kwa nini rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas haya masanamu yamewapoteza wengi katika watu wakadhania watawaombea shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaomba kupitia hayo masanamu na leo ni wangapi katika watu walioghurika na wale ambao wanaowaitakidi kuwa ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala wakaenda katika makaburi yao wakaomba kupitia kwao bali hata kuwaomba wao kuwapa kile ambacho hakuna mwenye uwezo wa kuwapa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah maneno ya Ibrahim alayhi salatu wassalam Ibrahim al-Taymi rahimahullah yaqul faman يقول al-bala ba'da Ibrahim alayhi salam ni nani ameaminisha bala kuwa yeye hawezi kuangukia katika shirk baada ya Ibrahim alayhi salam kuiomba dua hii عباد الله الله subhanahu wa ta'ala katika suratu ali imran aliwasifu waja wake rasikhuna fil ilm wale waliovama na kukita mizizi katika ilmu kisha akataja katika dua waliokuwa wakiomba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وموomba Allah subhanahu wa ta'ala asizipindishe nyoyo zao baada ya kuwapa neema ya hidayah kwa sababu wamewaona wengi katika watu wakipinda na kupotea wakajiogopea nafsi zao usidanganywe ndugu yangu muislamu na yule anayekwambia huna haja ya kuihofu shirki wallahi ukifa na dhambi ya shirki ni kukaa milele ndani ya moto wa jahannam ibadallah kama vile ni wajib juu yetu kujua namna ya kumpokesha Allah wallahi ni wajib juu yetu kuijua shirki na maana yake na kuvijua vitendo vya ushirikina ili tujiepushe navyo يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني متفق عليه حذيفة رضي الله عنه وسيمة ولكوا وات وكمول زمتوم صلى الله عليه وسلم كوس خيري يا رسول الله نيلكيزك كعمل إتكون كريب شميمنا الله سبحانه وتعالى إتكون إنجز ميمي ببوني itakayomfurahisha na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaeleza lakini sahaba hudhaifa asema wa kuntu as'aluhu ani shar lakini mimi nilikuwa namuuliza kuhusu shari tu kwa nini huyu sahaba alikuwa akiuliza shari qala makhafata an yudrikani nilikuwa na hofu naogopa ile shari isije ikanipata na naam a'lamu an-nas bil fitan huyu sahaba akawa ndiyo mjuzi zaidi wa kuzifahamu fitna na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi wake wa kuzijua fitna akamwepusha nazo kwa hivyo ndugu yangu muislamu shirki ni dhambi ya hatari sana na ni wajib juu yetu kuisoma tauhid ambayo ni kinyume na shirki tujipambe na tauhid na tuisome shirki kisawasawa ili asije mtu akaja akawa ni sababu ya kukupoteza ukaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala waishi katika huu ulimwengu ukidhania uko katika Uislamu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukakaa milele ndani ya moto wa jahannam iyadhan billah wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ukaenda kukuta mambo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukuyapigia hisabu ibada Allah al-amru jannatun wa nar khatari ya hili jambo ni kuwa mbele kuna pepo na moto anayekuja na tauhid ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amwambia ya ibadi innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة enyi waja wangu ukinijia mimi siku unapoondoka duniani hunishirikishi na chochote hali ya kuwa una madhambi yanayofika mbinguni la ataituka biqurabiha maghfira na mimi nitakuletea mfano wa haya madhambi maghfira nikufutie madhambi yako yote lakini kwa sharti ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa humshirikishi na chochote ikiwa ni wa kweli twaiogopa shirka basi ni juu yetu kuisoma tauhid ili tujipambe nayo na kuisoma kisawasawa shirki tuijue ili tujiepushe nayo rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين